Pejgamberi alayhi salatu wa salam i than, ja Resulullah, ka dikush e shkrun Kur'anin, ama e shkruen edhe sunetin tanë. Pejgamberi tha, kush e shkruen fulani, duhet ta siguroje se kush e shkrun. Thot, wallahi le të shkrun se pi gojës teme nuk del përveç se hak, pi gojës teme nuk del përveç se vahj. Po vllazni, mësonja fenë e Allahu. Mësonja fenë e Allahut, ma afër Allahut subhanahu wa taala, ma afër pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam do të krenohet me umetin e tij dhe ka thonë Men arad Allahu bi khaira jufakkihhu fid din kujt Allahu ja don të mirën e bon atë person që të interesohet për fenë e tij e bon Atë person që të interesohet për sunnetin e pejgamberit Alehi Salatu Veselam. O vlazni, çdokush duhet ta ketë pasqyrë pejgamberin Alehi Salatu Veselam. Çdokush në shpinë e vet, çdo mesele çka e ban, le ta ketë gjykatës suprem pejgamberin Alehi Salatu Veselam. Nëse nuk e ban ti atë, derisa ata nuk të marrin ty o pejgamber i Allahut, gjykatës suprem për çdo punë, thumme la jexhidu fi anfusihim haraxha, thotë dhe pastaj në veten e tyre nuk ndijnë ngushtësi, nëse pejgamberi t'ka thonë kjo duhet që të bohet kështu, e ti nëse e ndien veten ngusht, thu subhanallah, a edhe qe këtë duhet me bo a, ta dish se ti Je i dobët, ta dish se ti ende s'ki iman të plot o vlla i dashur musliman. Thot edhe ata nuk ndin ngushtësi nëse pejgamberi atyre u ka gjyku. Mimma kadejt, wa jusellimu teslima, dhe pastaj Allahu subhanehu wa ta'ala ju drejtohet, thot dhe të dorëzohen ata komplet në fe. Të dorëzohen ata komplet, asaj çka i urdhnon Allahu edhe pejgamberi. O vlla i dashur musliman, sa e sa prej burrave tonë, sa prej rinisë tonë, sot e kanë shembull pejgamberin alayhis salatu wassalam, sa prej njerëzve sunetet e pejgamberit i kanë hudh pas shpine. Nuk folet për sunetet sot, folet ja në këtë Ramazan të shenjtë. Sa prej burrave nuk e falin hiç namazin farz, sa prej burrave nuk lexojnë Kur'anin, Sa prej burrave, shpijt e tyre janë me muzikë edhe me punë të flliqta. Sa prej burrave, nuk mund ta sundojnë bijën e vet dhe grujen e vet, nuk ja vnojnë mbulesën. A kështu duhet pejgamberi alaihi salatu wassalam? Jo vallahi. Nëse dan të jesh afër pejgamberit alayhi salatu wasalam, nëse dan ta dush pejgamberin, duhet të jesh njeri me namaz, Duhet të jesh njeri me sjellje të pejgamberit alayhis salatu vesselam. Sjellja e pejgamberit është sjellja e Kur'anit. A që e ka tregu Kur'ani, na ka tregu çdo send Kur'ani o vlla i dashur musliman. Për atë kur e kanë pyet pejgamberin alayhis salatu vesselam, si na të të jemi të drejtë. Si na të bomi të drejtë, pejgamberi ka thonën, kapni për moralin e mirë, se ajo do t'ju shti juve në xhenet. Ka thonë ji'tukum likay utammima makarim al-akhlaq, kam ardhur që ta plotësoj moralin e mirë. Ky din, kjo fe është moral i mirë o vlla i dashur musliman. Moral më i mirë është sjellja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ku i kimi na sjelljet e pejgamberit nëpër shpija tona? Subhanallah. Ku i ku i gjykojmë na punët me sunetin e pejgamberit? O vllazni, Sot të marrim shembull se çfarë umeti kemi. Katër veta n'bashkësi islame jam tu punu aty. Katër veta kanë ardhë lypin dekret se janë krishter e kanë ndrru fenë islam. Vallahi kanë ardhë lypin dokument që janë krishter. A e dini pse? Unë e kam ndal njonin prej tyre ulu. Çka është puna me ty? Thot, Në shpi teme kurrnjëherë Kur'ani s'u ka lexu. Shpi teme nuk kam pa asnja që ma ka msu mu islamin. Unë s'e di çka është islami. Shpi teme, këto t'kshijet punan, punohen. Baba me drogë, me alkohol. Çdo punë të keqë. Wa dhalike bima kesebet ejdikum Allahu subhanu wa ta'ala ka thonë. Dhe kjo është atë që e kanë fitu duart e juja. Pi dorve tona këta vinë, o vllazni. E kam tregu se çka është feja. Thot, jo valla jam bind krishterizëm se me të vërtet nuk kam panë islamin e mirë. E nëse nuk mësohesh me sunetin e pejgamberit, ka me ta mbjell qetërkush qetrën fe ty. Për atë, kapni edhe studioni edhe mësone fejën e Allahu subhanu wa ta'ala, se kështu nuk duhet pejgamberi pa vepër. Po pasha Allahi. A duhet na ta kena dert kit? Pse muslimanët këtë hal? Sepse na e kemi lonën Allahin edhe pejgamberin pas shpine. A çka na urnon Allahu edhe pejgamberi nuk e kemi në praktikë. Shembul kena marrë modelet e huja. Dhe pastaj, bota çuhet peshë. Por burrat e islamit që munden tregojnë islamin e pastër. Thojnë se kush tregon islamin e pastër janë radikalista, janë terrorista, janë kështu dhe kështu, me lloj lloj etiketash, edhe ma në fund, e panë se kurrgjo s'un bëjnë, na e shajnë prijësin tonë më të madh, Muhammedin alejhi salatu ve selam, ku janë burrat e islamit sot? Pas shpine islami o vllazni, A jo, nuk duhet kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam. O vllazni, kemi defekte në mesin tonë. Kemi defekte në mesin e hoxhallarëve dhe në mesin e muslimanëve që vijnë n'safin e parë. Na kur thojmë ka thon Allahu edhe pejgamberi, thot si u bot ju veç ka thon Allahu edhe pejgamberi, s'dini ju tjetër. O vllazni, A e dini se një rast ka ndodhun me Ebu Bekrin dhe me Omerin radijallahu anhu. Pejgamberi alejhi salatu ve selam ishte në xhami ulët. U ka ngrit Ebu Bekri dhe Omeri po polemizojnë para pejgamberit. I kanë ngrit zonat lart. Tregojnë fenë njoni me tjetrin, a pejgamberi prezent. Sallallahu aleyhi ve selem. Edhe pastaj, pejgamberi Allahu u hidhru. Para Allahut subhanehu ve teala Pejgamberi gjallë Ti polemizon a është kështu ashtu Po edhe i vdekën Nëse e ka tregu pejgamberi hala na duhet ta studiojmë Se a bën kështu edhe kështu tu qenë fjala e pejgamberit Jo vallahi Thot inna Allah semiun alim Thot Allah ju dëgjon fort mirë juve Dhe ju shef fort mirë edhe i din gjithçka çka e boni ju Abdullah ibn Abbasi, jo Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, ishte person i cili e praktikojke sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam hap hap. Aty ku flinte pejgamberi shkojke flike edhe ai Aty ku ka hec pejgamberi ka hec edhe ai Aty ku ka laku pejgamberi ka laku edhe ai E kanë pyt pse ka thonë se kështu e kam pa pejgamberin Duhet t'i ngjaj atij Aty ku ka buz, buzëqesh pejgamberi Edhe ai ka buzëqesh në ato fjalët e atij, se thot kur e kam pa pejgamberin kur e thojke këtë fjalë, keshte edhe unë e keshi. Por atë, ky person ka thonën, njëherë ishte në xhami të pejgamberit alejhi salatu ve selam, erdh një person e pyti për një fetfa, i tha, ja Abdullah, ti je hoxha jonë, du me të pytë një fetfa, ka thonë urdhno, thot, e kam dëgju meselen kështu, kështu, kështu. Thot, tamam, Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam ja ka tregu argument. Tha, jo, ja Abdullah, unë ndëgjova Omerin kështu, po edhe Abu Bekrin kështu. Abdullah ibn Omeri u nervozu, ju nkuqën sytë dhe tha pasha Allahin pritet pi zjarr edhe gur pi qiellit me ra. Unë thumë ka thonë Allahi edhe pejgamberi ti m'thua ka thonën Abu Bekri edhe Omeri. Gurë dhe zjarr pritet pi qielli. O vllazni, kur ta ndëgjoni fjalën e pejgamberit alejhi salatu ve selam, çoni salavat pejgamberit dhe mirrni atë me gjithme, se ajo është feja, ajo është baza, shtylla e islamit, nuk pranohet islami pa Kur'an dhe në sunet, Nuk ka dalë as Ebu Hanifja rahmetullahi alejh, as Imam Shafia, as Imam Ahmed ibn Hanbeli, as Imam Maliku, as Buharia, as Malikia, Thauria, Lejthia, as Ibn Taymija, as krejt ulema çka janë n'botë, nuk kanë dhënë përparësi fjalës vet pa e ndëgju se çka ka thonë pejgamberi alejhi salatu wasallam. Defektet janë këtu. Nëse na e dojmi pejgamberin alayhi salatu wassalam, atëherës na duhet që sunetin e tij, në çdo vepër, në çdo sjellje, në çdo punë çka e punojmë, tregojmë se kështu a e ka bë pejgamberi apo jo. O vëlla i dashur musliman, Kur'ani, suneti janë kantart e këtij dini. Matet çdo punë me ato dyja, nëse nuk e gjeni aty, Mos e mirni se janë pralla. Nëse nuk e gjeni në Kur'an edhe sunet një punë, aja quhet në islam bidat. Bidati o vllazni, pejgamberi alejhi salatu ve selam ka thonë, që çdokush në hutbe çdo hoxhë e përmend. Njëherë kanë nxjerrë diçka të re para pejgamberit, pejgamberi nuk ka qenë prezent për atë, e kanë dëgju se kanë bo një punë që pejgamberi nuk i ka urdhnu. Dhe pastaj ka thonën, Pejgamberit ju kanë kuq sytë, sikur thohet se një, një ushtri ka qenë mbas kodre, edhe do ta sulmon ato med, u ngrit e ngriti zonin lartë, ka thonë, ejjuhen-nas, o ju njerëz, fe inna khajral kalam, kalamu Allahi azza wa gjall, ka thonë fjala ma e mirë, në ftyrën e tokës është fjala e Allahut subhanehu wa ta'ala, Punët ma të këqija, punët ma të flliqta janë ato që dalin të reja në fe, që dalin të reja në fe, ka thonë wa kulle bidatin dalale, ka thonë çdo risi është humbje, ka thonë wa kulle dalaletin fin-nar, ka thonë çdo humbje është në zjarr, e vlla i dashur musliman, nëse ti nuk e kontrollon meselen tonde, punën tonde me Kur'an edhe sunet, Ta di se je në dalalet, ta di se je në humbje, ta di se Allahu nuk e pranon punën tonde, nëse nuk e gjen te këta dy, në Kur'an edhe në sunet, dhe pejgamberi alejhi salatu ve selam ishte në shtratin e vdekjes. Shtratin e vdekjes dhe shkuen sahabët i thanë ja Rasulullah, ausina, ka thonë o pejgamber i Allahut, na këshillo, na jep këshilla, Se e kanë pa se pejgamberi po ndrron jetë. Pejgamberi alejhi salatu ve selam këshillën e parë që ju tha. Tha ittakullaha azza wa jall. Keni frik Allahun subhanahu wa taala. Kjo është këshilla e krejt pejgamberëve. Këshilla ma e mirë n'ftyrën e tokës. Tha fa inna man ya'ish min ba'di. E kush ka me jetu pas meje? Fesejara ihtilafen këthira, thot ka me pa, ka me pas shumë, kundërshtime thashe, thash e thana pas meje, ka me pa përçarje të madhe në islam, ky kështu thot, aj kështu thot, ky hoxha kështu thot, nuk dihet kujt ku me u ngjitën, kujt me i besuna, kit pejgamberi e ka tregu në shtratin e vdekjes, Fe inne kulle bidatin dalale, thot se çdo risi, çdo risi është dalalet, humbje, thot e çdo humbje është në zjarr, kitë pejgamberi alejhi salatu ve selam na ka tregu. O vllazni, shpëtim ka ai i cili e don pejgamberin hak, dhe tash do t'i tregojmë se me të vërtet na a e dojmë pejgamberin alejhi salatu ve selam, dhe çfarë alametesh duhet me pas një musliman për me e desh pejgamberin e Allah. Thotë, e para, e para është ta përcjellësh sunnetin e tij. Çdo hap, unë thash, çdo musliman, le ta blejë librën, që e thamë dy herë, do ta thamë apo tre herë, le ta marrë librën, Riadu Salihin. Kopshti i njerëzve të mirë, aty ka vetëm fjalë të pejgamberit, a.s. Le ta marre familjen e vet, për çdo ditë t'lexojnë ka një hadith të pejgamberit. Le ta mësojë çdokush një sunet të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ta ta shtjerë n'praktikë. Le ta mësojë fëmijën se duhet me dorën e djathtë, ashtu ka tregu pejgamberi. Le ta mësojë fëmijën se para se me hi n'banjo dhe nevojtore thohet bismillah. Të kërkojsh mbrojtje prej Allahut nga xhinët meshkuj dhe femra. Këtë na ka mësu pejgamberi. Tregoj fëmij fëmijës tand se fjalën e parë që duhet ta mësojë fëmija, jo nanën tatën. Tregoj se fjalën la ilaha illa allah. Mësoje fëmijën kur t'i mbushë 7 vjet ta marrësh me ty në xhami, ta dijë derën e xhamisë. Mësoje fëmijën që të jetë i sjellshëm me sjelljen islame, me sjelljen e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Mësoje fëmijën sunetin e pejgamberit. Lexoja për ditë ka një hadith e jo pralla o vllazni. Kështu duhet pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thotë nëse nuk e ban këtë atëherës ta di se ti nuk e don me hak pejgamberin alayhi salatu wassalam. Nëse nuk mëson sunetin e tij, nëse nuk e, nuk bëhesh ai person që ia mëson familjes tënde një sunet t'pejgamberit alayhi salatu wassalam, atëherës do të vijmë te ajo Allahu subhanahu wa taala ku thotë Që Allahu t'ju dojë juve, që Allahu t'ju shtjerë në rahmetin e tij, që Allahu t'ju shtjerë në xhenetin e tij, thotë ashtu t'ju falë Allahu gjithë gjynahet, nëse ju e mësoni fenë e Allahut, edhe e mësoni sunetin e pejgamberit, e praktikoni atë, ta dini se Allahu ju don juve, ta dini se jeni njerëzit që e doni pejgamberin, a.s. Dhe pastaj, vjen te ajo, E dyta që a e don pejgamberin ajo? Duhet ta dish vërtet zemra jote a është i lidhur me pejgamberin alayhis A e don pejgamberin më shumë se evladin? Më shumë se pasurinë, më shumë se shpinë, më shumë se jetën tënde. A e don ti pejgamberin? Nëse ti nuk e don, nëse është në pikëpyetje, Dhe atë për të sprovue është nëse një person është në pytje feja edhe puna e kësaj dynjaja. Ata lo fenë, ata lo sunetin e pejgamberit, e nëse ti i jep përparsi punës dynjas, e len sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, atëherës ta di se ti nuk e don vërtet pejgamberin. Sallallahu alaihi sallam. O vllazni, Duhet ta dush pejgamberin alayhis salatu wassalam ma shumë se çdo kënd, ma shumë se jetën tande, ma shumë se fmijt e tu, ma shumë se pasurinë tande. Nëse ban, nëse s'e ban kët, atëherës Allah subhanahu wa taala nuk t'shti në rahmetin e atij dhe nuk e don ti vërtet pejgamberin. Allah subhanahu wa taala na tregon për një rast pasi një sahabi ka thonë, një sahabi ka thonë, ja Rasulullah, Kshyre çka i ka thonë pejgamber. Ja, Resulullah, unë të du ma shumë se pasuria, të du ma shumë se vetvetja, të du ma shumë se evladi dhe gruja. Thot, por po do të vijë momenti që të na ndan vdekja, ti do të shkojsh lart në xhennet, nuk e di a kam me taku unë e ti apo jo, nuk e di se do ta kem hallin unë. Allahu zbriti një ajet o vllazni, As mendja kurrnjerit nuk i ka shku Me cilët minen nebijin Thot do t'jenë me pejgamberët Ha? Domethënë nëse e përcjell Allahun Urdhnat Allahut E don pejgamberin Thot ata do t'jenë në xhennet Ata do t'jenë me cilët Me pejgamberët